กัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปสเมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมัง ปริลาภูปสมนานธรรมเตเชนโสตินานาสันตุปาทวาสัพเทพยาวัวปสเมตุเตสักกตวาสังคลัตนังโอสตังโอตมังวลังอาหุนายยังปาหุนายยังสังคเตเชนโสตินานาสันตุปาทวาสัพเพโลธา ปสเมตุเต